Poglav je, Poglavlje kaže Tarku Salati e, mutaamiden hel kaže ostavljač namaza namjerno, e, koji namjerno ostavi namaz, kaže da li time izlazi sama da je posle kafir. Ovdje i ti u Marcelu spomenuo ovdje i mnogi učenjaci suneta Selefa spominju i tu meselu u akidijskim meselama. Kaže, ihtelefe ehlu hadis fi terkel muslimi salat al fardi mutamide. Kaže, različitu se učenjaci ehlu eh, hadis, odnosno eh, eh, selef, različao se selef ili učenjaci hadisa, za, o muslimanu koji ostavi namaz, farz, namjerno. Kaže, budu ostavljaš namaza, se onaj koji nikad ne kaže, ostavlja namaz potpuno. Naravno ima učenjaka koji kaže, ko ostavi jedan namaz, tako dalje, govorili smo o toj temi. Kaže, e, fe kefer fe keferhu bi Ahmed ibn Hanbel. Zbog toga, kaže, e, smatra ga da je kafir, Ahmed ibn Hanbel smatra ga da je to kufr. Kaže, džematu min ulemaj selef, i skupina od učenjaka selefa rahimehumullah. <clears throat> ahređuhu bihi minel islam. Zbog toga, zbog ostavljanja namaza, namjerno ostavljanja namaza, izvade ga iz islama. E, naravno, ovdje mislimo na mu'mina koji, koji potvrđuje da je namaz vađib. Znači, vjeruje, ubijeđen da, da i potvrđuje da namaz vađib, međutim ne klanja A onaj koji, musliman, koji e, e, smatra, ubijeđen da namaz uopšte nije vađib klanjati, po iđma učenjaka time izašli slama time kjafir. Znači, ovdje govorimo onom koji potvrđuje da namaz vađib, ali ga ne klanja. Šta je njima dokaz, kaže li haberin sahih, zbog vjerodostojnog hadisa, koji se vraćaju hadis koji je bilježi muslim i sahiju, kaže bejne ređuli ve širki, e, e, pardon, bejne ablivo ve širki terku između roba i širka je ostavljena namaza, femen tereke salate, fekat kefer, onaj ostavi namaz, učinio je kufr. Dokazuje sa tim hadisom, uh, kojeg bilježi, koje bilježi, znači, muslimu svoj sahiju. To je, to je naveo prvi stav učenjaka. Naravno, mi o ovoj tijesmo govorili detaljno, ako se sjećate, više navrata, stavovi učenjaka po pitanju stavljača namaza. Ono ovdje nije spomenuo ovaj, treći stav učenjaka, Ebu Hanifu i učenjaci koji su na njegovom stavu, nego spomenuo ova dva stava, na čemu imam Ahmed, skupina učenjaka. I ovdje ne da, da vas odvede u zabunu, znači, mnogi učenjaci u Selefa spominju da je žma učenjaka, da je žma, na tome da je onaj ko namaz da je i govorili smo o toj meseli, e, je li to ižma i koliko je ižma, ako je ižma, kako nije naveo ovaj učenjak ovdje, šejhul Islam, Ebu Osman, Ismail, kako nije naveo da je tu ižma ashaba na tome, kako nije znao da je ižma ashaba, kako može biti neko šejhul Islam, a da ne zna da je ižma učenjaka na tome. Pa tako da je ovaj e, neprihvatljivo da neki učenjaci koji dolaze s tome selom i kaže ižma ashaba na tome da je, e, da je, da je ostavlja se da je kafir, kada je to mesela, idemo dalje. Eh, to da je iđma, eh, to je eh, neprihvatljivo stvar s koje strane, jer ispada da je Ebu Hanife znao da je, nije iđma Saba na tome, nije znao Šafija da je iđma Saba na tome, nije znao Malik da je iđma Saba, I, došli su suprotno sa stavom na čemu iđma Saba, što je jako neprihvatljivo, da može biti neko imam umeta, jedan od najvećih učenjaka, onda ne, zna da po nekom pitanju da, je na tom iđma saba. Ako iđma saba na nečem, znači nije dozvoljeno, nije dozvoljeno doći sa suprotnim stavom drugačijim stavom. Uglavnom tema za sebe govorili smo o njoj. E, onda navodi drugi stav, kaže Zahada Šafi e, u Ashabu, o Selef, kaže, e, a smatra, kaže, ima Šafija i njegovi učenici i skupina učenjaka Selefa, ila da ostavljač namaza, namirni, ostavljač namaza, onaj koji namjerno ostavi namaz, farzove, govorimo o farzovima, kaže da ne, time ne čini kufr. Ma dame, li sve dok je ubijeđen da ga je vađi klanjati. je steuđibul katl kema je steuđibuhul al islam. Nego kaže, obavezno je da se ubije kao što se ubija murted otpadnik od islama. Kaže, wa auvolu haber. A tumače ovaj hadis gornji spomenuti na sljedeći način. Men tereke salate džahiden leha. Ko ostavi namaz negirajući njegovu obavezu. On je učinio kufr. A onaj koji negira njegovu ozbu nije učinio kufr. Znači, tako tumači prijedodni hadis. Men terke salati fekad kefer, kako došlo u hadisu. E, po njima je tumačio men terke salate džahide. Ko ter, ostavi namaz negirajući njegovu obavezu, time je učinio djelo kufra. Kema ahbar svanu an uh, Jusuf alaihi selam inni terektu millete qavmi la ju'minune billahi vahum bil ahireti hum kafirun ja sam, kaže, ostavio e, milet mog naroda, kaže, ne vjeruju u Allaha, la ne bila vjeruju Allaha, bil hum kafirun. I kaže, oni e, također ne vjeruju u ahiret. I onda on spominje ovaj ajet u kontekstu dokazivanja, ja vjerujte, koliko god pokušavam pročitati ovo ovdje što je naveo, ne mogu skontati kako je, kako zaključuje s ovim ajetom, to što podupire ovog stava. Kaže, volam jeku telbes bi, kuf, bi kufrin, kahu walakin ter, terekahu džahiden lahu. Ovdje misli na maza, namaza. Kaže, nije on, nije, on se pomiješao time, znači sa, sa kufrom, pa da je time ostavio islam, kaže walakin džahiden nego je ostavio islam negirajući njegovu obavezu znači negirajući njegovu obavezu, vjerojatno iz sada će zaključiti ovdje je došlo u ajetu, la ju minun bela, ne vjeruje Allah ne vjeruje u sudnji dan, tako dalje. E, ne mogu skontati šta, šta cilje s ovim eto kako podupiri tu meselu, ali što nije ni bitno. Poznata mesela po pitanju razilaženja e, učenjaka oko ostavljača namaza, da ne duljimo oko toga, spominjali smo nekako navrata. Andalusam, then,